50 languages. 31 Three. al restaurant 3ดิฉันอยากได้ออเดิร์ฟค่ะ voldria una entrada ดิฉันอยากได้สลัดค่ะ Voldria una m a n i d a ดิฉันอยากได้ซุปค่ะ Voldria una sopa. ดิฉันอยากได้ของหวานค่ะ Voldria u n a s postres. ดิฉันอยากได้ไอศครีมใส่วิปครีมค่ะ Voldria un gelat amb nata. ดิฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะ Voldria fruita o formatge. เราต้องการทานอาหารเช้า Nosaltres voldríem esmorzar. เราต้องการทานอาหารกลางวัน Nosaltres voldríem dinar. เราต้องการทานอาหารเย็น Nosaltres บูดรีมซุปาอาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะเกวอลปาราสมูร์ซาขนมปังกับแยมและน้ำผึ้งไหมคะปานเอตซ์มัลมาลาดายเมลขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะตุราดาซัมซัลซิเช่ฟูร์มาจ์ไข่ลวกไหมคะ อุณอภปมิสัตว์ไปไรกว่าไข่ดาวไหมคะอุนหภูฟรายิตออมเล็ตไหมคะอุณหภูมิตาขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะอุณหภตริโยเกิร์ตสิอุสเปล่าขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะอน Una m i ม a més า e sal i pebre, si us p l a า ขอน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะ Un altre got d'aigua, si us plau.